Antroji Samuelio knyga, 23 skyrius. Tai yra paskutiniai Dovido žodžiai. Dovidas, Jesės sunus, aukštai iškeltas vyras, pateptas Jokūbo dievo, geriausias gesmininkas Izraelyje, sakė, viešpatės dvasia kalbėjo per mane, jo žodžius aš tariau Izraelio dievas pasakė, Izraelio uola man kalbėjo, kas valdo žmonės teisingai, bijodamas Dievo, yra lyg giedro ryto šviesa, sauliai tekant ir po lietaus iš žemės, dykstanti švelni žolė. Tokie yra mano namai su Dievu. Jis su manimi sudarė amžiną sandarą, tvirtą ir nekintamą, Mano išgelbėjimas ir mano troškimai kyla iš jo. Belialo vaikai yra lyg išmėtyti erškėčiai, niekas jų neima į rankas. O kas juos nori paliesti, turi apsiginkluoti. Jie bus visi sudeginti. Šitie yra Dovido karžygių vardai. Tachkemonietis, žymiausias iš visų, kuris išžudė jėtimi 800 vienu metu. Po jo buvo Dodojo sūnus Elezaras, Ahoachas, vienas iš trijų karžygių, kurie buvo su Dovidu, kai jie plūdo filistinus susirinkusius mūšiui. Izraelio vyrai atsitraukė, o jis mušė filistinus, kol jo ranka pavargo ir prilipo prie kardo. Viešpats tą dieną suteikė didelę pergalę ir žmonės ėjo paskui jį, tik plėšti užmuštųjų. Trečiasis yra Hararo Agės sūnus Šama. Kartą Filistinai susirinko prie lešių lauko. Žmonės pabėgo nuo Filistinų, bet Šama atsistojęs lauko viduryje, gynė jį ir žudė Filistinus. Taip viešpats suteikė didelę pergalę. Tie trys vyrai iš 30 vyresniųjų atėjo pjūčiai prasidėjus pas Dovidą į Adulamo olą. Filistinų kariai buvo Refajus lėnyje. Dovidas tada buvo olos tvirtovėje, o Filistinų būrys buvo Betliejuje. Kartą Dovidas tarė, kas man atneš vandens iš Betliejaus šulinio, esančio prie vartų. Tuomet tie trys karžygiai prasilaužė pro Filistinų stovyklą, pasėmė vandens iš Betliejaus šulinio ir atnešė Dovidui. Tačiau jis jo negėrė, bet išliejo viešpačiui, sakydamas, Te būna, tai toli nuo manęs, viešpatie, kad tai daryčiau ir gerčiau kraują vyrų, kurie statė savo gyvybės pavojun. Jis atsisakė gerti tą vandenį. Tai padarė tie trys karžygiai. Abišajas, Juabo brolis, Cerujo sūnus, buvo žymiausias tarp trijų. Jis pakėlė ietį prieš tris šimtus, nukovė juos ir pagarsėjo tarp trijų. Tarp trijų jis buvo žymiausias ir tapo jų vadu, tačiau aniems trims neprilygo. Jehojado sunus Benajas, narsus vyras iš Kapcelio, įvykdė daug žygdarbių. Jis nukovė du žymius Muabo karžygius. Kartą pasnigus, nuojas užmušė liūtą duobėje. Jis nužudė egiptietį, augalotą vyrą, Egiptietis laikė rankoje ietį, o Benajas, nuėjęs prie jo su lasda, išplėšė ietį iš egiptiečio rankų ir jį nukovė jo paties ietimi. Tuo Jehojado sūnus Benajas pagarsėjo šalia trijų karžygių. Tarp trisdešimties jis buvo labai gerbiamas, tačiau pirmiems trims neprilygo. Dovidas jį paskyrė savo sargybos vadu. Trisdešimtukui priklausė Juabo brolis Asaelis, Dodojo sūnus Elhananas iš Betliejaus, Harodietis Šama, Harodietis Elika, Peletietis Helecas, Tekojiečių Ikešo sūnus Ira, Anotietis Abezeras, Hušietis Mebunajas. Ahoachas, Calmonas, Netofietis, Mahrajas, Netofietis Helebas, Banos sūnus, Ribajos sūnus Itajas iš Benjaminų Gibėjos, Piratonietis Benajas, Hidajas iš Gašo klonių, Arabietis Abi Albonas, Bahurimietis Azmavetas, Šalbonietis Eliachba, Ješeno sūnus Jehonatanas, Hararas Šama, Hararo Šararo sūnus Ahjamas, Ahazbajo sūnus Elifeletas iš Maakos, Ahitofelio sūnus Gilojėtis Elijamas, Karmelietis Hecrajas, Arabietis Paarajas, Natano sūnus Igalas iš Cobos, Gadas Banis, Amonitas Celekas, Berotietis Nahrajas, Cerujo sūnaus Joabo ginklanešys, Itras Garebas, Itras Ira, Hetitas Ūrija. Iš viso 37.